Коли б це була художня проза, я написав би певно про те, як патетично виштовхнув годика за двері і, звівши вказівний палець, сказав йому красиві слова, ще красивіші, ніж ті, що він мовив. Але оскільки це відбулося насправді, ми тільки ввічливо попрощалися. Анатолій Георгійович побажав мені щасливої подорожі. Ягодик пішов, а я заходився мити посуд, задеренчав дзвоник. Переді мною в дверях стояли колишній однокурсник по медичному інституту Дмитро Грищенко і тоненька синьока Женя Цибало. Вони були такі закохані і такі гарні, що я виявився б не знаю ким, коли б не кинувся прикрашати стіл найкращими чашками і найвишуканішою хризантемою з букета, який виглядав таким зайвим у моїм домі. Учора після концерту Василь Білик щедро поділився зі мною квітами, яких ніколи не сприймав у букетах. Він приходив побажати мені щасливих мандрів. Ми прийшли побажати тобі щасливих мандрів, сказав Дмитро Грищенко. Колишній однокурсник Ніяково всміхнувся. Заходьте, сідайте. Я зробився такий щасливий. До мене в дім увійшла любов і знову нагадала, що вона є однією з найвищих справедливостей світу, і не можна жити без неї. Газетна інформація. Наші гості. Учора у нас в Трубнівці на насосному заводі відбулися дуже цікаві загальні збори за участю представників заводу імені Воровського, з яким насосний завод зв'язаний багаторічною співпрацею. Керівник делегації наших гостей, заступник директора заводу імені Воровського Годик, привітав трубнівців від колективу свого славного підприємства і розповів про успіхи яких на сьогодні досягли робітники та інженери електроніки. Про здобутки нашого підприємства вичерпно сказав голова профкому насосного заводу Світлаков. Вирішено встановити робітничі пости дружби на обох підприємствах. Трубнівці братимуть участь в монтажі вакуум насосів у електронних мікроскопах, а воровці працюватимуть на складанні насосів, таких потрібних для виробництва. Ці пункти було записано до урочистої угоди, але вони не вичерпують усіх напрямків майбутньої співпраці. Годик запропонував, щоб заводи обмінялися концертами художньої самодіяльності і провели серію товариських футбольних матчів. Він же, розповівши про свою сестру, яка в роки війни уславилась, беручи участь у підпільній боротьбі, зацікавив присутніх ідеєю спільного походу по місцях бойової слави. Телефонна розмова. Ти що? Зібрався до Англії? Я там був минулого року. Навіть співав у Лондоні Фігаро. Нічого слухали. А ти що думав? Вони зовсім дикі? Василя Білика не слухатимуть? Годі тобі, годі. Я вже не встигну тебе провести як перед кожною закордонною подорожжю, бажаю, щоб ти самотнім не був. Тут знаєш люди навколо тебе, і всім ти цікавий, усім болиш. На чужині воно ж не так. Я знаю. Як же тобі такого не знати? Але мені чомусь хочеться, щоб ти не забував про мене і про те що я тобі й там співатиму просто до вуха. А щойно повернуся, озивайся. Я тут поїду на тиждень. Проспіваю шефські концерти в кількох клубах області, щоб ти мені очі не колов лондонськими гастролями. А ти їдь. Розкажеш, як воно там. Розповім. А ти хоч раз звірі подзвони, самотній їй. Тато в Трубнівці, я в Англії. Ти хоч раз їй зателефонуй.